із тоненьким голосом. І звідки воно з'явилось? Чому перепинило йому шлях? Куди? Заманює. Вийшли до хижі, обнесеної низеньким тином. Білі стіни, наснута майже на маленькі віконці стріха, двері вузенькі, куди може протиснутись лише таке гнучке створіння, як ось ця дівчина. То... Оце вона тут мешкає, і звідси виходить на галявину, аби сплести з квітів собі корону і назбирати хмизу. А може, вона і є королевою лісовиків, які ось з'являться? Оль хапається за меча, ніздри ледь горбкувато носа хижу трамтять, готові до відсічі. А дівчина тим часом скинула ряднину присіла біля складеної з грубезних каменів грубки, хмизиною заходилася порпатись у попелі, викотила кілька жаринок, підсунула ряднинку з хмизом, добираючи найсухіші гілячки, ламала на маленькі цурпалочки і примовляла. Гопля, гопля, тись. Молодий варяг теж стиха повторив ті вигуки, їх легко було вимовляти. Вони самі ніби злетіли з вуст. В очах дівчини з'явилися веселі іскорки. А потім, затуливши долоною рота, вона стримано захихотіла. Ольг дивився якусь мить на неї спантеличено, а потім теж гучно зареготав. Так уперше почув свій сміх. І це вже ніби був не син варязької землі холодної, непривітної, а хтось інший безтурботний, засліплений сяєнням сонця, сів біля неї і тицнув себе в груди. Ольг, Ольг. Вона боязко торкнулась пальчиком його руки і повторила Ольг, Ольг. А потім, кинувши на нього пустотливий погляд, протягнула Олег. Олег. Та він не дуже здивувався, що вона так вимовляла його ім'я, бо він уже чув його від Моня. Нехай, якщо й вподоби. Дивився очікувально. Вона показала на себе. Яна. Яна. А в нього вийшло Яна. Й Яна. Та вона теж не образилась, хоч і спробувала навчити правильно вимовляти, навіть губи витягала, а далі уже не наполягала, зрозумівши, що саме так звучить її ім'я у тій землі, звідки прийшов оцей білявий воїн. От так і сиділи вони навпроти, кличучи одне одного на ім'я, ніби перегукуючись через річку з далеких берегів те, що діялось з молодим варягом на високому пагорбі, на заквітченій галявині серед пахучих лип, було дивним і незрозумілим. Хіба лагідність сонця, безшелесне пурхання метеликів, незвичайні з'яви чорнокосої русинки могли розтопити лють? і не невситимість помсти. Ні, вони не зникли, не розвіялись, але існували не в ньому, а десь поруч, розкришені на скалки, мов після удару бойовою палицею по благенькому щиту. Відчув, що будь-якої миті знову може наповнити ними груди, так щоб аж м'язи судомило. Але ж тоді все згине навкруги. Точніше набере інших барв. Ох, як хотілося побути йому ще якусь часинку у невідомому досі світі, безтурботному, мінливому, посидіти біля хижі, дах у якої з зеленого гілля, яка мов би плину у сонячній плині. Сниться, бренить голос, то тихий та дзвінки, зіткані із слів, багато з яких уже зрозумілі, смакляві руки, тоненька шия.